väike olen, alles väike ja päris viina veel ei joo. kuid hommikul, kui tõuseb päike, ma kasti õlgu koju toon. ja mul on kann ja see on õllekann ja selle kann peal on õõn ja kui ma selles kanustrüütan, siis veelgi targemaks ma saan. siis ema ütleb mulle, sina vaestik poiss, sinu õlg, kuid ma ei hooli sellest, sest õlu pole solk. käin juba õlleaugus, ei ole väike maa ka üle paari leti võin juba vaadata ei ole enam beebi, vaid rüüpan nagu mees küll naistelt külge klebin, siis väikseid lapsi teen. käin juba õlleaugus, ei ole väike maa. kaks hooravat puu otsas, kaks hooravat puu all, kaks hooravat puud taga, kaks hooravat ei maga talmaja metsas sees, väiksest aknast välja vaatab jänes, jookseb kõigest väest lävel seisma jää. kopp-koppel lahti tee, metsas kuri jahimees, jänes tuppa tule saab, panna käppa ka. kopp-koppel lahti tee, metsas kuri jahimees, jänes tuppa tule saab, panna käppa ka jänes tuppa tuli siis, kaasas oli valge viin, hapukurk kerragistas, totra kabistas. lonks, lonks, hõkka, jee, võta seljast kombinee, rinna hoida püksid ka, teeme tša-tša-tša. lonks, lonks, hõkka, jee, võta seljast kombinee, rinna hoida püksid ka, teeme tša-tša-tša. täällä juomme viina, homme juomme viina, yle homme happupiimat. Täällä juomme viina, homme juomme viina, yle homme läheme pudeleit viimaan. Kui tuju hea ja rõõmus meil, siis restorani läheme. ja kuni taskus sent on veel, me pudelisse kaeme täna joome viina ja homme joome viina üle homme homme happu viima. täna joome viina, homme joome viina, ülehomme läheme pudeleid viima. mul tujus ainult ja kurb on meel ja süda väga paha. Läheb lõbusaks, kui sõbrakeel mul teatab tasand raha täna joome viina, homme joome viina, ülehomme happu viima tällä ei viina, omme me viina, yle omme lähemme pudeleid viima. Ment on ymmärgune, kong on kainillinen, viin ei hakka vähei. Ment on kainillinen, kong on ymmärgune, viin lõi pähei. oh lubjament, oh lubjament, millal sina tuled? mul on valmis juba kuivikud ja pudel. oh lubjament, oh lubjament, millal sina tuled? mul on valmis juba kuivikud ja pudel. mul kodus kapi otsas pudel viina, nüüd on läinud nüüd on ta läinud. mul kodus kapi otsas pudel viina, nüüd on ta läinud, nüüd on ta läinud viina, viina, muidu nõrken ma. viina, viina, muidu nõrken ma. kui viina ei saa, kui viina ei saa, kui viina ei saa, kui viina ei saa, kui viina ei saa. kui viina ei saa, kui viina ei saa, siis muidu nõrken ma täis, kui sütikas ja homme joon ma jälle. ja kui see pea ei parane, siis ülehomme jälle. ja kui see pea ei parane, siis ülehomme jälle. ja kui see pea täis korda läheb, ei meie kimpu ei jää ja kui see peatäis korda läheb, ei viimaseks ei jää. ma eile olin täis kui kaan ja võtan täna napsi. kui vähekese aega saan, siis homme teeme lapsi. kui vähekesi aega saan, teeme pisikesi lapsi kui see laul meil korda läi. ei, meie kimpu jää ja kui see pea teist korda läheb, ei mitte viimaseks ei jää